Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը դատապարտում է այլատյացության, ծայրահեղականության եւ ահաբեկչության ցանկացած դրսեւորում։ Արցախի պաշտպանության նախարարն այցելել է պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող մի շարք զորամասեր։ Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարությունները, որոնք վերաբերում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, սադրիչ բնույթի են։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում շուտով կտեղադրվի մագնիսառեզոնանսային շերտագրիչ սարք։ 2018 թվականին Հադրութի բուրմիավորում փակ բաշնետիրական ընկերությունում զգալի աշխատանքներ են իրականացվել։ Արցախում համաճարակային իրավիճակը լարված չէ։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Բաքվի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերի 29-րդ տարելիցի կապակցությամբ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նրանում ասված է. 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19 Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում հայ բնակչության նկատմամբ իրագործվել է պետական իշխանությունների կողմից կազմակերպված զանգվածային կոտորած։ Էթնիկ հողի վրա իրականացված բռնություններին զոհ են գնացել հարյուրավոր հայեր։ Թալանի ու բռնագրավման է ենթարկվել հայերի ունեցվածքը։ Ֆիզիկական ոչնչացման անմիջական սպառնալիքի ներքո Բաքվի քառորդ միլիոն տեղահանված հայությունը որպես փախստական բնակություն է հաստատել աշխարի տարբեր երկրներում։ Պատմական արդարությունը վերականգնելու եւ իր ինքնորոշման իրավունքը իրացնելու նպատակով ոտքի ելած Արցախի հայության ձայնը լրացնելու համար Բաքվի իշխանությունները Գորբաչովի վարչախմբի թողտվությամբ իրագործել են ծրագրված ցեղասպանություն ադրբեջանահայության նկատմամբ։ Հակառակ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից արձանագրված փաստերի Ադրբեջանի իշխանությունները մինչ օրս կոծկում են իրենց ցեղասպան գործողությունները, նենգափոխում իրողությունները եւ խուսափում պատասխանատվությունից հարգելով Բաքվի կոտորածին ու բռնի տեղահանությանը զոհ կնացած անմեղ հայերի հիշատակը, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը դատապարտում է այլատիացության, ծայրահեղականության ու ահաբեկչության ցանկացած դրսևորում պնդում է, որ Բաքվի ողջ արևելյան Անդրկովկասի, ինչպես նաև հյուսիսային Արցախի ու Նախիջևանի հայության հանդեպ կազմակերպված բռնությունները լիովին համապատասխանում են ՄԱԿ-ի 1948 թվականին ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիայով սահմանված ցեղասպանության հանցագործության իրավական ձևակերպմանը։ Կոչ է անում միջազգային հանրությանը իրավապաշտպան կազմակերպություններին եւ խորհրդարանական կառույցներին Բաքվի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերին տալ իրավական գնահատական եւ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանում պետական մակարդակով շարունակվող հակահայկական քարոշչության դեմ վերահաստատում է, որ Բաքվում կազմակերպված ջարդերը պատմական վաղեմության ժամկետ չունեն եւ Արցախի հանրապետությունը հետեւողական է լինելու ադրբեջանահայության ցեղասպանության կազմակերպիչներին եւ իրականացնողներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում, ասված է Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Thank you. Հունվարի 17-ին Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանը այցելել է պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող մի շարք զորամասեր, հանդիպումներ ունեցել հրամանատարության եւ ժամկետային զինծառայողների հետ։ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ բանակի հրամանատարի ուշադրության կենտրոնում են եղել այն բոլոր հարցերը, որոնք ուղակի կամ միջնորդավորված ազդեցություն ունեն ծառայողական ու մարտական խնդիրների կատարման որակի եւ ժամկետների վրա։ Հանդիպումների ընթացքում Պաշտպանության նախարարը կարևորել է յուրաքանչյուր ստորաբաժանման եւ անհատ զինծառայողի համակողմանի պատրաստությունը, արկա մարտական հնարավորությունները ցանկացած պահի արդյունավետորեն կյանքի կոչելու ունակությունները։ Աշխատանքային շրջայցի ավարտին Կարեն Աբ รา համյանը զորամասերի հրամանատարության համապատասխան հանձնարարականներ է տվել ընթացիկ ու առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում հայտնել է, որ հունվարի 17-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության ռազմական կցորդ Մահդի Վեջդանիին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ընթացիկ խնդիրներն ու առաջիկա անելիքները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական կցորդը վերահաստատել է Իրանի բազմիցս արտահայտած հավասարակշռված դիրքորոշումն Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ, ընդգծել, որ այն որևէ փոփոխության չի ենթարկվել եւ մամուլում ներկայացվող տեղեկատվությունն ու դրա զանազան մեկնաբանություններն աղավաղում են այն։ Մեկնաբանելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման արդյունքներով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից տարածած հաղորդագրությունը, ազգային ժողովի падգամավոր Վարդգես Բաղարյանը նշել է, որ հատկապես հայկական կողմից հնչող լավատեսական ազդակներն իր համար հասկանալի չեն։ Եթե Ադրբեջանը գոհ է իրավիճակից, ինձ համար պարզ է թե քամին դեպի ուր է տանում, նշել է Վարդգես Բաղարյանը։ Անկեղծ ասած ինձ մոտ հարցականներ կան, չեմ հասկանում որտեղից այդ լավատեսությունը կարգավորման, չեմ հասկանում այդ ինչպես է որ ըստ Լավրովի հայտարարության Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորման եւ Լավրովը կոչանը որպեսի հայկական կողմը նույնպես ընթառաջի դրան։ Անհասկանալի է ինչու, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը որևէ լավ առաջարկություն, որը գոնե կարող է ինչ որ չափով բավարարել հակամարտության կողմերին եւ առավել եւս Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը բացառում է Ղարաբաղի կարգավիճակը, այս պայմաններում խոսել ինչ որ լավատեսության մասին եւ խոսել ժողովրդներին խաղացան պատրաստելու մասին կարծում եմ անիմաստ է։ Այդ մենք չենք ուզում խաղացում, բարձում է որ Ադրբեջանը այդքան խաղատեն չէ, մենք էլ դեմենք մենք որ անմիջականորեն մեր կաշվի վրա զգացել ենք պատերազմի բոլոր դառնություններն ու ցավերը եւ ի վերջո պետք է հասկանանք մի բարձ ճշմարտություն Ղարաբաղի հարցի լուծման բանալին գտնվում է Արցախում միայն ու միայն մենք կարող ենք համաձայնել այս կամ այն տարբերակին եւ թող որևէ մեկի մտքով չանցնի որ ինքը ինչ որ մի գրչի հարվածով կարող է լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Սա մեր ճակատագիրն է, որի համար մենք շատ թանկին ենք վճարել եւ մենք ենք լուծելու։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հիանալի գիտակցեն, որ Արցախի հանրապետությունում ոչ ոք լրջությամբ չի դիտարկելու Լավրովի պլանը եւ այդ հիմքով հնարավոր համաձայնությունը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հելսինկյան նախաձեռնություն 92 Լեռնային Ղարաբաղի կոմիտեի համակարգող իրավապաշտպան Կարեն Օհանջանյանը։ Մենք Արցախում պատրաստ ենք խաղաղության միայն մեր պայմանների դեպքում եւ պատրաստ ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը եւ մեր սկզբունքները ցանկացած ոտնձգություններից, ասված է նրա գրառման մեջ։ Այս պահի դրությամբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին է փոխանցվել արդեն շուրջ 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այս մասին ասել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մամլո խոսնակ Անուշ Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով հարցին, թե որքան գումար է այս պահին արդեն փոխանցվել հիմնադրամ։ Մարաթոնի օրն եղել էր 11 միլիոն 978000 ԱՄՆ դոլարի խոստում։ Այդ թիվն աճել է այս պահին ունենք արդեն 16 միլիոն 28000 ԱՄՆ դոլարի խոստում, ասել է նա։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքյան վտանգության պետական ծառայության գործունեության 5 տարվա ընթացքում ամենամեծ ձեռքբերումը բնակչության շրջանում կառույցի նկատմամբ վստահության ձևավորումն է։ Այս մասին ասել է ծառայության պետ Արթուր Ներսիսյանը։ Նա նշել է, որ ոլորտի կարգավորման հիմնական նպատակը հանրության առողջությունը սննդամթերքի հնարավոր վնասակար ազդեցությունից պաշտպանելն է։ Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի մյուս խնդիրն էլ սննդի շղթայի բոլոր փուլերում կատարվող գործառույթների ժամանակ մարդու կյանքի, առողջության եւ շրջակա միջավայրի անվտանգության երաշխիքների ապահովումն է։ Ըստ առայության պետի բարբերաբար վերահսկողություն է իրականացվում հանրապետությունում գործող վաճառքի կետերում։ Խոսելով առաջիկա ծրագրերի մասին Արթուր Ներսիսյանն ասել է, որ ծառայությունը շարունակելու է կատարելագործել սրնդամթերքի անվտանգության բնագավառը կարգավորող օրենսդրական դաշտը, հաշվի առնելով նախորդ տարվա վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված խախտումների բնույթը, դրանք հնարավորինս նվազագույնի հասցնելու ակնկալիքով։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում շուտով կտեղադրվի մագնիսառեզոնանսային շերտագրիչ սարք։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Գախնիկ չէ, որ հենց այս մագնիսառեզոնանսային շերտագրիչ սարքի պատճառով Արցախի բնակիչները ստիպված են լինում իրենց հետազոտությունն իրականացնել Երևանում։ Սակայն հարկ է նշել, որ այսպես ասած այդ հաճույքից ոչ բոլորն էին կարողանում օգտվել։ Եվ ահա առողջապահության նախարարությունը քաջատեղյակ լինելով այդ խնդրին հետևողական աշխատանքների շնորհիվ այն հասցրեց Արցախ։ Այսուհետ Արցախցին արդեն տեղում անմիջապես կարող է մագնիսառեզոնանսային շերտագրիչ սարքի միջոցով հետազոտվել եւ ստանալ պատասխանը։ Առողջապահ Գյուղատնտեսության նախարար Արայիկ Բաղարյանի խոսքով հանրապետական բժշկական կենտրոնն արդեն ունի համակարգչային շերտագրիչի միջոցով հետազոտություններ իրականացնող համապատասխան բժիշկ մասնագետ։ Ներդնելով մագնիսառեզոնանսային շերտագրիչ սարքը սահմանվել է հետազոտության արժեքը առանց կոնտրաստ նյութի 50000 դրամ մեկ հատվածի համար, կոնտրաստ նյութով 75000 դրամ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի համար 25000 դրամ։ Ըստ նախարարի, որպես աջակցություն հանրապետության բնակչությանը կառավարության 2013 թվականի հունվարի 29-ի որոշման մեջ կատարվել է փոփոխություն։ Համաձայն որոշման հազվադեպ հանդիպող հիվանդություններով տարապող մինչև 18 տարեկան անցած դրամական օգնության տրամադրման մահվան չափը 50%-ից հասցվել է 100%-ի։ Հետազոտությունը իրականացվում է պլանային կարգով բոլոր Արցախի հանրապետության քաղաքացիներին անկախ սոցիալական պատկանելիությունից համավճարի սկզբունքով գործող գնացուցակի 50%-ը քաղաքացու կողմից կվճարվի եւ 50%-ը պետական պատվերի հարաբերակցությամբ։ Հարկ է նշել, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել նաեւ էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի ներդնման ուղղությամբ, որի կիրառման արդյունքում կկարգավորվի ինչպես քաղաքացիների հերթագրման գործընթացը, այնպես էլ փաստաթղթաշրջանառության գործը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ 2018 թվականին Հադրութի բուժմիաբորում փակbaşնի տիրական ընկերությունում զգալի աշխատանքներ են իրականացվել, որն էլ հնարավորություն կտա այս տարի ավելի լավ սպասարկել բնակիչներին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Հադրութի բուժմիաբորում փակbaşնի տիրական ընկերության կողմից 2018 թվականի կատարած աշխատանքները տեսանելի են։ Ինչպես տեղեկացանք, բուժմիավորման գործադիր տնօրեն Արա Երեմյանից առաջնային բուժողնության օղակի լիարժեք իրականացնելու նպատակով յուղական բնակչության մասնագիտացած բուժողնության կազմակերպում ծրագրի շրջանակներում շրջանում իրականացրել է հադուտի 40 մահճակալատեղով հիվանդանոցի 4 յուղական բուժական ամբուլատորիաների եւ 27 բուժական մանկաբարձական կետերի միջոցով 2018 թվականին կազմակերպել է 10-յակ յուղական այցեր, որի մասնակցել են ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես էլ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի բժիշկ մասնագետները Շրջանի եկած մասնագետները կատարել են տարբեր տեսակի վիրահատություններ, բժշկական խորհրդատվություններ, Իսկ Երևանից ժամանած ակնաբուժների խումբը 14 օրյա աշխատանքից հետո 330 հոգու տրամադրել են անվճար ակնոցներ։ Բուժմիավորման ենթակա բուժքնարկների միջոցով 2018 թվականի շրջանի բնակչությանը անվճար տրամադրել է 27 միլիոն 338 հազար դրամի եղորայք։ Իսկ պետական բյուջեի հաշվին հիվանդների բուժման ծախսերի փոխհատուցման նպատակով ծախսվել է 240 միլիոն 625 հազար դրամ։ 2018 թվականի շրջանային հիվանդանոցում ստացիոնար բուժում է ստացել 841 հոգի, որից 200 40 pedagogan պատվերի շրջանակներում։ Արտահանրապետական բուժման են ուղարկել 30 անձանց, որից 20-ը երեխաներ, նշեց Արա Երեմյանը։ Նա միաժամանակ նշեց, որ միջոցները ձեռնարկել բուժ հիմնարկները ապահովելու նոր սարքավորումներով եւ գույքով։ Նոր բուժական մանկաբարձական կետեր են կառուցվել Թաղասեր, Ուխտաձոր եւ Արաչամուխ համայնքներում։ Առողջապահության նախարարության կողմից շրջանավանություն հատկացվել է մեկ ուղղված մակնիշի ավտոմեքենա։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Գրիպի եւ սուր շնչառական վարակների առումով Արցախում համաճարակային իրավիճակը լարված չէ։ Այս մասին ասել է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ համաճարակաբան Կարինե Բալայանը, նշելով, որ ամեն տարի հանրապետությունում գրանցվում է սեզոնային գրիպ։ Ըստ նրա հունվար-փետրվար ամիսներին հանրապետությունում գրանցվում է գրիպի եւ սուրշնչառական վարակների թեթևակի աճ, իսկ ապրիլին այն սկսում է նվազել։ Ամեն տարի սկսած նոյեմբերի վերջից մինչև ապրիլի վերջը հանրապետությունում իրականացվում է ամենօրյա գրիպի եւ վերին շնչուղիների հիվանդությունների մոնիթորինգ ստացանարներում գրանցված է 30 հիվանդ, 15-ը երեխա։ Ունենք 13 թոքաբորբ, թեթև ձևերեն, ծանր հիվանդներ չունեք, ի համեմատ 18 թվականի երկու անգամ գրանցվել է վազում կսուկեք վերցրել 17 հիվանդից, որից 5 հիվանդի մոտ հայտնաբերվել է գրիպ A հիվանդությունը, սովորական սեզոնային գրիպ H1N1, բայց դա չի նշանակում, որ հանրապետությունում միայն գրանցվում է այդ շտամը, բազմակի վերենշնչողների վիրուսներով կարող է լինի եւ A տիպի, եւ B տիպի։ Այսօրվա դրությամբ հիվանդների վիճակը լավ է, Համաճարակաբանն ընդգծել է, որ հանրապետության բոլոր բուժ հաստատություններն ապահովված են հակավիրուսային տամիֆլու դեղորայքով, որն անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է ծանր եւ միջին ծանրության հիվանդներին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզիկներն անցած տարի մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել, ինչպես հանրապետական, այնպես էլ միջազգային մրցաշարերում ու առաջնություններում։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ինչպես տեղեկացրեց մարզադպրոցի տնորեն Էմիլս Հովանիսյանը, մարզվողների թիվը տարեստարի աճում է։ Մարզիկների հետևողական կատարելագործումը նույնպես երկրորդական նպատակադրումներից չեն համարում այստեղ։ Այդ մասին է վկայում մարզական խորհրդի կարգախոսը 2019 թվականը որակի կատարելագործման տարի։ Տնորենի հաղորդմամբ անցած տարի իրենց մարզիկները ողքեվորիչ արդյունքներով են վերադարձել մի շարք մրցաշարերից ու առաջնություններից։ Ունենք ԱԱԳ-ին մարզիկներ, որոնք մասնակցում են Հայաստանի առաջնության եւ գրավում են առաջին մրցանակային տեղ։ Այդ թվում Basketballteam äh, աղջիկները, որ Հայաստանի առաջին մրցանակային միջև 14 տարեկանները բասկետբոլի թիմը, որ գրավել են առաջին մրցանակային տեղ Հայաստանի առաջնության, մենք ունենք նաև սեղանի տենիսի Սպարտակիադայում գրավել են առաջին մրցանակային տեղ։ Բացի դրանից մենք ունենք սպորտային туриզմի մեծ հաջողություններ Հայաստանի առաջնության մասնակցել են, որտեղ մասնակցում էին 16 թիմ, մենք գրավել ենք առաջին մրցանակային մրցանակային տեղ, սպորտային պարերից նույնպես առաջի մրցանակային տեղեր ունենք, ունենք Muay Thai, բրծկամարտի, Ironman-ամարտը, MMA-ն, կինգբոքսինգից, կարատեից ունենք, ասինքս բոլոր մարզաձևի 18 թիվը մենք մեծ ցուցանիշներով ենք վերջացրել։ Նորաճել ենք 22 գավաթ եւ այդքան էլ մեդալներ են գրավել, այդ թվում 12-ը առաջին մրցանակային տեղ են գրավել եւ Հայաստանի առաջնության եւ Եվրոպայի առաջնության եւ աշխարհի առաջնության Տարիների ընթացքում ընդլայնվել է մարզադպրոցի մարզաձևերի շրջանակը։ Առանձնահատուկ հատուկ ուշադրության կենտրոնում են օլիմպիական մարզաձևերը։ Դպրոցը ունի 12 մարզաձև եւ ճիշտն ասած առաջի հերթին մեծ ուշադրություն ենք դնում օլիմպիական ձևերին եւ քանակը եւ որակը աշխատում ենք բարձրացնել օլիմպիական ձևերից 18 թվականին մենք ունեինք 695 մարզիկներ քանակը 19 թվականին բարձրանալու է հունվար ամսը ունենք 722 երեխա Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի անցած տարվա հաջողությունները նախադրյալներ են ստեղծել այս տարի դրանք կրկնապատկելու համար։ Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ մարզաձևերի շարքը համալրել է բռնցքամարտը։ Էմիլ Սովանեսյանի հավաստմամբ ներկայումս պատանի բռնցքամարտիկները պատրաստ են մասնակցելու Հայաստանի առաջնությանը։ Մարզադպրոցի ակնառու հաջողություններով աչքի ընկած բասկետբոլի թիմը նույնպես հետևողական մարզումներով է նախապատրաստվում առաջիկայում սպասվող մարզական քննությանը։ Բրդկամարտի պատանիները կմասնակցեն Մարտունի քաղաքում առաջնության, բաց առաջնությունը կազմակերպում, սա նախապատրաստական փուլ է եւ այստեղ մենք կպատրաստվենք Հայաստանի առաջնության, որը տեղի կունենա փետրվար ամսում։ Սպասվում է փետրվար ամսում բասկետբոլի առաջնություն միջև մայիս ամիս բասկետբոլի թիմերը կմասնակցեն այդ առաջնության։ Միջև 12, միջև 14, միջև 16 տարեկան։ Պատրաստ թիմեր ունենք, հոյակապ մարզիչներ ունենք, Խոսելով իրենց խնդիրների մասին Էմիլ Հովանիսյանը հատկանշեց մարզադահլիճների երբեմն էլ մարզագույքի սղությունը։ Բացառապես անվճար հիմունքներով գործող մարզադպրոցի խնդիրների լուծումը հիմնականում հոգում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։